այսօր տեղի է ունեցել ԼՂՀ ազգային ժողովի հերթական նիստը։ Հադրութի շրջանում շարունակվում են գալիք տարվա βέρքի տակ հերկի եւ ցանկի աշխատանքները։ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունները ստորագրել են երկու երկրների միավորված զորախմբի մասին համաձայնագիր։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Նոյեմբերի 29-ի լույս 30-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 45 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 360 գրակոց։ Շփման գծի արևելյան գրոպատկինո ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև 60 մմ-անոց mm ականանետ եւ հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետ։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում, անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողությունների։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարել է, որ Համբուրգում համանախագահների հետ հանդիպումը կարող է կայանալ երկու գումարած 3 ձևաչափով։ Այսինքն հնարավոր հանդիպմանը կմասնակցեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահ երկրների արտգործնախարարները։ Երբ ես Ֆրանսիայում էի, եղավ առաջարկ, որ հանդիպումն անցկացվի երկու գումարած 3 ձևաչափով այսինքն երկու կողմերն ու համանախագահող երկրների նախարարները, ասել է Մամեդիարովը, հայտնելով, որ իրենք դրական պատասխան են տվել առաջարկին։ Նա նաև հայտնել է, որ Համբուրգի հանդիպումը վերջինը կլինի ԱՄՆ համանախագահ Ջեյմս Օրլիքի հետ թե ով է աշխատելու նրա փոխարեն կախված է պետդեպարտամենտից։ Նոր համանախագահի անունը հայտնի կդառնա նոր վարչակազմի ձևավորումից հետո, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 28-ին եւ 29-ին համանդրական բարեփոխումների նախագծի քննարկման շրջանակներում հանդիպում է ունեցել Ազատ հայրենիք, Արցախի ժողովրդավարական եւ հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Նախագահ Սահակյանը այդ հանդիպումներն ու քննարկումները համարել է բովանդակալից եւ առարկայական, երախտագիտություն հայտնելով ներկաներին ազնիվ եւ սկզբունքային դիրքորոշման համար։ Նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 29-ին այցելել է Թալիշ գյուղ եւ տեղում ցանոթացել իր կողմից տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքին։ Այսօր հանրապետությունում նշվում է ոստիկանության ծառայողի մասնագիտական օրը։ Օրվա կապակցությամբ նախագահ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել։ Նրանում ասված է ոստիկանության հարգելի աշխատակիցներ եւ վետերաններ, Արցախի հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ մասնագիտական տոնի արդիվ։ Ոստիկանը միշտ վայելել է մեր ժողովրդի հարգանքն իր անբասիր ու պատասխանատու աշխատանքով՝ ուղղված մարդու անվտանգության, հասարակական կարգի պահպանության եւ հասարակական անվտանգության ապահովմանը, հանցագործությունների եւ իրավախախտումների նախականխմանը եւ կանխմանը, հանցագործությունների հայտնաբերմանը եւ բացահայտմանը այդ բարդ ու դժվարին աշխատանքի հաջող իրականացման, առաջադրված խնդիրների արդյունավետ լուծման գրավականն անշուշտ բարձր արհեստավարժությունն է եւ մարդկային ու բարոյական որակները, հայրենասիրությունն ու անմնացորդ նվիրվածությունը ծեր գործին եւ հայրենիքին։ Դա առաջնահերթ եւ պարտադիր պայման է ոստիկանի մասնագիտության համար։ Պետությունն իր հերթին այսուհետ էլ կանի հնարավորը ձեր աշխատանքային եւ սոցիալական պայմանների բարելավման ուղղությամբ մշտական ուշադրության կենտրոնում պահելով համակարգի արժեվ ծառացած խնդիրները։ Թանկագին բարեկամներ, մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորիդ ոստիկանության ծառայողի օրվա արդիվ եւ մաղթում հաջողություններ ձեր պատասխանատու ծառայության մեջ։ Խաղաղություն քաջառողջություն ու ամենայն բարիք, ասվածը նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Ուրվակապակցությամբ շնորհավորական իր ուղերձում ԼՂՀ ոստիկանության պետ Կամո Աղաջանյանը նախ շնորհավորել է հայրենիքի համար նահատակված ոստիկանների ընտանիքներին, ոստիկանության հաշմանդամներին, բազմավաստակ վետերաններին եւ ապա ոստիկանության ողջ անձնակազմին, մաղթել նրանց առողջություն եւ անձնական երջանկություն։ Այսօր տեղի է ունեցել ԼՂՀ ազգային շողովի հերթական նիստը։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Նախքան օրակարգին անցնելը ազգային ժողովի նախագահ հրապարակեց Վիտալի Բալասանյանի դիմումը անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ падգամավորական լիազորությունները դադարեցնելու մասին։ Այնուհետև խորհրդարանն անցավ նիստի օրակարգի հարցերին։ Արցախի էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը ներկայացրեց գույքահարկի հարկերի մասին օրենքներում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին օրինագծերի մի փաթեթ, մասնավորապես Օղի հարկի մասին ԼՂ օրենքով նախատեսված չեն ֆիզիկական անձի կողմից հարկող օբյեկտը նոտարելու դեպքում նոր եւ նախքին սեփականատերերի համար հողի հարկի առաջացման կամ դադարեցման ժամկետները, ինչի հետևանքով տեղի ունենում տվյալ հարկատեսակի կրկնակի մարում։ Իրավաբանական անձին քողի հարկի հաշվետվություններն ու վճարումներն իրականացնում են երամսյակային կտրվածքով, ինչը աննպատակահարմար է, քանի որ հողի հարկը տարեկան հիմնական փոքր գումար է կազմում և գործող օրենքով նախատեսված են հողի հարկի արտոնություններ, սակայն օրենքով ավականին օժտված չէ առանձին հարկ վճարողների համար արտոնությունների սահմանման իրավասություններով։ Այս եւ օրենքում արկա այլ բացեր վերացնելու համար նախարարությունն առաջարկում է առաջին հստակեցնել հողի նոր եւ հին սեփականատերերի համար հարկային պարտավորության առաջացման եւ դադարման օրը նոր սեփականատիրոջ համար պարտավորության առաջացման օր սահմանելով սեփականության իրավունքի ծագման օրվան հաջորդող ամսվա 1-ը երկրորդ իրավաբանական անձանց համար հողի հարկի հաշվետվությունների ու վճարումների իրականացումը սահմանել կիսամյակային կտրվածքով 4-րդ համանքի ավականուն օժտել ԼՂ կառավարության սահմանված կարգով առանձին հարկ վճարողների համար տվյալ տարվա հողի հարկի գծով համանքի բյուջեում հաստատված եկամուտների 10%-ը չգերազանցող արտոնությունների տրամադրման իրավասություններով եւ 5-րդը 3 տարուց ավելի վաղեմություն ունեցող ապարքների, դույժերի, տուգանքների գանձումը հնարավոր դարձնելու վաղեմության ժամկետը սահմանել 10 տարի։ Գույքահարկի մասին օրենքում փոփոխությունը վերաբերում է հետևյալին. Ֆիզիկական անձանց պատկանող հարկող օբյեկտն օտարելու դեպքում նոր սեփականատիրոջ չմարված հարկային պարտավորությունների անցման դեպքում փոխադրամիջոցների համար բացառություն սահմանել դրանց նկատմամբ պարտավորությունների առաջացման օր սահմանելով սեփականության իրավունքը դադարելու ամսվան հաջորդող ամսվան 1 Երկրորդ, իրավաբանական անձանց համար գույքարկի հաշվետվությունների ու վճարումների իրականացումը կիսամյակային կտրվածքով սահմանել, Երրորդ ֆիզիկական անձանց պատկանող փոխադրամիջոցների միջև տարեկան տեխնիկական զննության ենթարկելը գույքարկի կատարման մասին տվյալ տարվա տեղեկանքի փոխարեն նախատեսել ժամկետանց հարկային պարտավորությունների բացակայության վերաբերյալ տեղեկանքի ներկայացումը։ 4-րդ 3 տարուց ավելի վաղեմություն ունեցող ապարկների տույժերի տուգանքների գանձման նպատակով դատարան դիմելու համար վաղեմության ժամկետը 10 տարի սահմանել։ Հինգերորդ սահմանել որ ֆիզիկական անձանց պատկանող հարկող օբյեկտն համարող փոխադրամիջոցը փոխանելու դեպքում գույքարկի պարտավորությունը դադարում է։ Գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ ստեղծելու մասին падգամավորական նախաձեռնության որինքի նախագիծ ներկայացրեց նախագծի համահեղինակ Վահրամ Բալայանը։ Վերջինս նշեց, որ սույն օրենքի ընդունման դեպքում գյուղատնտեսության ոլորտում կստեղծվի մրցակցության առողջ դաշտ, մյուս կողմից պետության աջակցությունը կլինի ավելի նպատակային։ Այսինքն հազարավոր ծրված գյուղացիական մանր տնտեսությունների հետ դժվար է աշխատել։ Իսկ եթե խոշոր տնտեսություններ ունենալ հնարավորություն է տալիս եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառության մեր տնել, մյուս կողմից նաեւ պետության համար ավելի հեշտ է դառնում այդ աշխատանքը կազմակերպել։ Օրինագիծն ընդունվեց առաջին ընթերցմամբ։ Մույս օրինագիծը, որ խորհրդարանին ներկայացվեց երկրորդ ընթերցմամբ, էկոլոգիական կրթության եւ դասյարակության մասին էր, որ ներկայացրեց շրջակա միջավայրի եւ բնական ռեսուրսների պահպանության վարչության պետի պաշտոնակատար Արթուր Գաբրիելյանը։ Օրինագծերի մի փաթեթ խորհրդարանը քննարկեց արդարադատության ոլորտից ցնանկության, դատական ակտերի հարկադիր կատարման, պետական турքի հարկերի մասին օրենքներում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին։ Այսօր խորհրդարանը նաև իգիտություն ընդունեց 2016 թվականի 9 ամսվա բյուջեի կատարողականը, որը ներկայացրեց ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանը։ Բելալալայան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգի մշակման շրջանակներում Նոյեմբերի 1-ից Գյուղատնտեսության նախարարությունում մեկնարկած հողօգտագործողների վերապատրաստման դասընթացների առաջին փուլը ավարտվել է։ Դասընթացների առաջին փուլի ավարտին մասնակիցները հանձնել են քննություն, առաջիկայում նրանք ստանալու են նաև համապատասխան հավաստագրեր։ Հողօգտագործողների քննությունների հանձնմանը ներկա էր վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, ով անդրադարձել է դասընթացների անցկացման անհրաժեշտությանը եւ նշել դասընթացներից ստացած գիտելիքների ճիշտ օգտագործման կարեւորությունը հողագործության բնակավարում։ Դասընթացների արդյունքների վերաբերյալ գյուղնախարար Արամ Մխոյանն ասել է, որ քննությանը մասնակցել են դասընթաց անցած 36 հոգուց 30-ը։ Կայացել է Շուշիի շրջխորհրդի հերթական նիստը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Շուշիի քաղաքապետարանի քարտուղար Անահիտ Գաբրիելյանը։ Օրակարգում օրախնդիր հարցեր էին։ Շուշիի անասնաբուժական սպասարկման կայան Պոակի կողմից 2016 թվականին իրականացված միջոցառումների մասին տեղեկություններ Շուշիի շրջանում 2017 թվականի բերքի տակ աշնանացած մշակաբույսերի ցանքսի մասին բնակչության բուժսպասարկման մակարդակի բարձրացման ուղված միջոցառումների մասին։ Սուշիի շրջանում անասնաբուժական ծառայությունը բավարար աշխատանք է կատարել շրջանի համայնքներում արկա գյուղենթանիների եւ թռչունների հիվանդությունների ախտորոշման, կանխարգելման եւ վերացման ուղղությամբ։ Հաշվետվության մեջ նշեց անասնաբուժական սպասարկման կայանի պետ Պարուշ Սարուխանյանը։ Նա նշեց, որ մսի եւ մսամթերքի վաճառքի կետերում կատարվում են ամենօրյա ստուգումներ, ինչի հետևանքով բնակչությունը ձերտ է մնացել տարբեր հիվանդություններից։ Շրջանում աշնանայի մշակաբույսերի ցանցի ընթացքի մասին իր տեղեկատվության մեջ շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղբաժնի վարիչ Գրիգորի Հովանիսյանը նշեց, որ շրջանում կատարվել է 104 հեկտար հերք։ Հայտ է ներկայացրել գարնանացան մշակաբույսերի սերմերի պահանջարկի մասին։ Բնակչության բուսպասարկման մակարդակի բարձրացման նոված միջոցառումների մասին տեղեկություն ներկայացրեց բուժմիավորում ՓԲ-ի գլխավոր բժշկի տեղակալ բժշկուհի Սվետլանա Պողոսյանը։ Հանգամանալից ներկայացնելու Սերժ Հիվանդանոցի կողմից իրականացվող կանխարգելիչ եւ բնակչության առողջության պահպանման նողված միջոցառումները նա նշեց, որ Հիվանդանոցում արկայ են վիրաբույժի, մակաբույժի, քիթկոկորտ ականջի, էնդոկրինոլոգի, մակաբաց գինեկոլոգի մասնագետներ, որոնք ամենայն պատասխանատվությամբ են իրականացում իրենց արժե դրված խնդիրները։ Սակայն ներթաբանի, սրտաբանի բացակայությունը ստիպում է հիվանդներին ուղարկել մայրաքաղաք։ Հարցերի առնչությամբ ընդունվեցին որոշումներ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Վերջին օրերի եղանակային նպաստավոր պայմանները հադրութի շրջանի հողօգտագործողների հնարավորություն են տվել շարունակել 2017 թվականի բերքի տակ հերկի եւ ցանկի աշխատանքները։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Ինչպես տեղեկացրին հադրութի վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության օղաշինարարության եւ օգտագործման բաժնից, նախատեսված է 2017 թվականի բերքի տակ կատարելու շուրջ 10000 հեկտար հացահատիկայինների ցանց, որից 2700 հեկտարը գյուղամերձ ցեվականաշնորհված եւ վարձակալված, 7300 հեկտարը պետական պաշտային ֆոնդի վարելահողերում։ Հաշվեցանի ինչպես սանկցիա, այնպես էլ երկի աշխատանքները հիմնականում տարվում են պետական պաշտային ֆոնդի վարձակալված վարելահողերում։ Սերմերի խնդիր շրջանի օգտագործողների մոտ չկա։ Դեր միջև ցանկի աշխատանքները նրանց կողմից իրականացվել են սերմերի ախտանման եւ տոնախեղտման աշխատանքներ։ Շրջանում արկա գյուղատեսական տեխնիկան հնարավորությունը տալիս կատարելու երկի եւ ցանկի աշխատանքները։ Նոյեմբերի 28-ի դրությամբ շրջանում կատարվել է շուրջ 5600 հեկտար հացահատիկայինների ցանք եւ մոտ 7000 հեկտար հերկ։ Աշնանցանի հետ մեկտեղ աշխատանքներ է տարում նաև Գառնանցանի համար հողատարածքների հատկացման եւ Զիմերնահերկի աշխատանքների իրականացման ուղղությամբ։ Աշնանցանի աշխատանքները հաջորդի շրջանում շարունակվում են։ Դուկլաս Մակլուրեր Վարդենիս Մարտակերտ ավտոճանապարհի կառուցման աշխատանքներն ավարտման փուլում են։ Ասֆալտապատելու 5 կիլոմետր ճանապարհահատված է մնացել։ Այս մասին ասել է ԼՂ քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը եւ ընդգծել, որ այդ ճանապարհին գտնվող բոլոր համայնքների համար ստեղծվում են բարենպաստ պայմաններ արագ զարգանալու։ Խնդիրներ կան կապված սողանքային երևույթների հետ։ 111 կիլոմետր մայրուղին արդեն իսկ ասֆալտապատված է։ Շատ փոքր հատված երկրորդ շերտը ավարտին են հասնելու հաջորդ տարի։ Իսկ վերջնական աշխատանքներն ավարտվելու են գալիք տարի եւ Վարդենիս Մարտակերտ ավտոճանապարհը վերջնականապես շահագործման է հանձնվելու, նշել է Կարեն Շահրամանյանը։ Արցախի Պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է կլոր սեղան սոցիալական հիմնախնդիրները ԼՂՀ-յում թեմայով։ Բացման խոսքով միջոցառմանը հանդես է եկել Արցախի պետհամասարանի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը, ով կարևորել է նման թեմաներով քննարկումները եւ նշել, որ համասարանում բազմաբնույթ միջոցառումների մեջ առանձնահատուկ ուշադրություն են դարձվում գիտական բնույթի ընթերցումներին, բանավեճերին։ Դրանք ուսանողներին հնարավորություն են տալիս կոնկրետ թեմաների շուրջ արտահայտվելով զարգացնել իրենց գիտելիքները։ Մայրբուհի տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռուզաննա Մանգասարյանն ասել է, որ վերջին ժամանակներս սոցիալական հիմնախնդիրն ավելի սուր արտահայտություն է ստանում, պայմանավորված ԼՂՀ-ի շուրջ տեղի ունեցող մտահոգիչ իրադարձություններով։ Նա նշել է նաև կրթական համակարգի բավականին խոցելի կողմերը, բնակչության եկամուտների իրական աճի ապահովումը, բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգի ամրապնդումը։ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ռազմական գերատեսչություններն այսօր ստորագրել են երկու երկրների միավորված զորախմբի մասին համաձայնագիրը։ Փաստաթուղթը ստորագրել են Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը եւ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Շոյգուն։ Ավելի վաղ նոյեմբերի 14-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հավանություն էր տվել եւ հանձնարարել էր Հայաստանի հետ ստորագրել հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում երկու երկրների միավորված զորախմբի մասին համաձայնագրի նախագիծը, որը համարժեք հակազդում կապահովի զինված հարձակմանը, ինչպես նաեւ կողմերի անվտանգության մյուս մարտահրավերներին ու սպառնալիքներին։ Ինչպես նշել է Վիգեն Սարգսյանը, զորախումբը կներառի Հայաստանի տարածքում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմակայանը եւ Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներ։ Երկու երկրների պաշտպանության նախարարները նաեւ ստորագրել են 2017 թվականի համագործակցության պլանը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին տապալելու մասին Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի խոսքերը չեն համընկնում Սիրիայում իրավիճակի կարգավորման առընչությամբ Մոսկվայի դիրքորոշման հետ։ Կրեմլում հուսով են, որ Անկարան բացատրություններ կտրամադրի այդ առընչությամբ։ Այդ մասին լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Կրեմլի ներկայացուցիչը նաև նշել է, որ դեռ վաղ է խոսել ռուս-թուրքական հարաբերությունների վրա Էրդողանի խոսքերի հնարավոր ազդեցության մասին։ Այդ հայտարարությունը նորություն է։ Այդ պատճառով եզրակացություններ անելուց առաջ մենք այդ դիրքորոշման բարձաբանման հույս ունենք, հավելել է Պեսկովը։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հայտարարել էր, որ թուրքական զինված ուժերը Սիրիայի տարածք են մտել Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմը տապալելու նպատակով։ Մարզասերների համար հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը կմասնակցի Դոհայի արագ եւ կայծակնային շախմատի միջազգային մրցաշարին։ Մրցաշարին կմասնակցեն նաև Մագնուս Կարսենը, Մաքսիմ Լագրավը, Վիշե Անանդը, Հիկարոնակա Մուրան, Շահրիար Մամեդիարովը եւ մի շարք այլ շախմատիստներ։ Մրցաշարը կմեկնարկի դեկտեմբերի 26-ին եւ կեզրափակվի 30-ին։ Գրոսմայստերները 3 օր ուժերը կչափեն արագ, իսկ 2 օր կայծակնային շախմատում։ Ռուսաստանի Կազան քաղաքում մեկնարկել է Ազատ Բուրգ խաղաձևի աշխարհի բիլիարդի առաջնությունը։ Առաջնության առաջին փուլում Հայաստանի բիլիարդի բազմակի չեմպիոն Ավետիս Ավետիսյանը 7-1 հաշվով առավելության է հասել Ադրբեջանի ներկայացուցիչ Ֆայիկ Վելիևի նկատմամբ։ Կորյուն Հովանիսյանի եւ Գերմանացի Կոնստանտին Կովալեսկու մրցամատը եւս ավարտվել է 7-1 հաշվով հոգուտ հայ մարզիկի։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, հնարավոր են թույլ տեղումներ վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 4-ից 9 ցելսիուսը 9-ից 14 աստիճան։ Տակություն։ հրատվական ծրագրի հերթական թողարկումն սպառված է։